la nova PRESIDENTO de Francio. Ecte la decquar de maio ci jare, Francio havas novan presidenton, Emmanuel Macron, tridec nou jaraja. Li estas la plei una franza presidento. Alia iunae reganto in occidentae democratioi dum la lasta jaroi estas, au estis, Tony Blair in Britio, cae Justin Trudeau in Canado, cui ambo igis chef ministro ie la agio de quardec triaroi, cae Matteo Renzi in Italio, cio ancau estis nur 39 agia ciam li estis electita chef ministro. Malonga flanquigio pri democratiae sistemoi au reg formoi. In la plemulto e la occidentae democratioi, existas la tiel nomata parlamentismo. En gi existas statestro, presidento au regio, quio representas la nation. Devas esti super la politicae partioi, cae ne regas. La vera reganto estas la chef ministro, quio povas havi diversa in titoloen. Prime Minister in Briteo, premier ministre en Francio au en Germanio cae Austrio Bundeskanzler, federazia canceliero. La alia politica sistemo estas presidenta respubblico, en cio regas la presidento. Exemploi de pura tipo de tio regformo estas Usono cae Brasilo. Francio cae ancao Rusio adoptis alian tipon de presidenta respublico. En tiu sistemo, la popolo electas la presidenton, quio regas la landon, sed li sia vice electas numumas chef ministron, quio sorgas pri la administrado de la lando. Bone, electita la 7 de maio, Emmanuel Macron estis enoficigita la 14e samonate cae la sequan tagon nomumis Eduard Philipp sian chef ministron. Cio cae tia estas Emmanuel Macron? Mi ne parolos pri lia politico. Mi ne volas defendi liain ideoin. Sed mi volas paroli pri li, char mi trovis sian carrieron ege interesa. Ne ciam, sed plei ofte, democratie electitae regantoi estis bonegae lerneianoi, elstarantai inter la collegoi. Tio ocasis ancao cun Emmanuel Macron. Poste li magistrigis pri filosofio, cae de 1999 gis 2001 li estis assistanto de la fama filosofo Paul Ricoeur. Samtempe li studis in la Instituto de Politicae Studoi in Pariso, quie li diplomidis in 2001. De 2002 gis 2004 li studis in la fama ENA, École Nationale d'Administration, quies studentoi generale idjas gravae homoi in la Franza administratio au cae politico. De 2004 gis 2008, li labores in la servo Inspection General de Finances, qui es cefa tasco estas contribui a la bona, regida, effica administrado de la publica finanzoi. Elirinte e la publica servo, li labores gis 2012 interalie in la Banco Rothschild. En uno granda negozio li gaines pli ol 2 milionoin da eroi. En maio 2012, tridecva iaragia, li estis nomumita assistanto de la generala secretario de la Elise, la presidenta palazzo, do de la presidento François Hollande, cae faris plurain proponoin pri la economio ca la politico generale. Pro quelcae sen illusiigioi, li forlassis sian postenum in junio 2014, cae igis docento in la Universitatu di Berlino. Sed nur du monato in poste, li estis nomomita ministro pri economio. Li faris, cae proponis, plurain economiaen shangioen, sed ne successis altru di ciuin sian ideoin. In aprilu 2016, li fondis politikan movadon nomitan en marche, marchante ao ni marchos, cion li consideris transpartia, cae nec dextra, nec maldextra. Evidentis che li ne estis contenta ene dalla registaro, cae che versaine li volis esti candidato al presidentezzo. La tridecan de augusto li fin resignis sian postenon, cae dedicis in tute al sia movado, cion li disconigis in tuta Francio, cae cion apogis plurai politicistoi. En novembro li annonsis sian candidatetson alla presidentetso. Dum la unua raundu de la balotado estis quince fai candidatoi. De la quar ple gravae partioi, de extrema maldextra, maldextra, dextra, extrema dextra, cae li, representanto de sia movado au marche li cae Marine Le Pen, cefino de la extrem dextra Front Nazia Fronto, alvenis i la du unuae locoi. Du semainoin poste, en la dua raundo de la balotado, li riceves 66,1% de la validae vocioi, cae tiel eses electita presidento de Francio. En fazindas, che li ne representis gravan politican partion, set novegan de li fonditan movadon, cae che li ne niam estis candidatiginta in politicae balotoi. Ciu tio ne estas interessega cariero? Alia interesa facto pri lia vivo estas che li edziges con unu el siai instruistinoi, Si instruis literaturon cae latinon, cae organizis lerneianain teatrajoin. Li shatis tion, li enamigis al si, ciam li estis decvin iaragia, cae ciam li estis dec hoc ili declaris sin quaso geetza paru, cio evidente shocis lian gepatroin. Cae fin fine, ili geetzigis in 2007 si estas dekva jaro en pli agia ol li, cae li plene acceptis siain tri gefiloin el antaua getsetso, cae siain sep genepoin. Li diras, che li tutte fidat sin, cae si estis grava dum lia electo campagno.